iheze hinjigwe mu kwezi kwa kane mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatandatu bikaba byashyikirijwe mu nama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu muraza kubikurikira muri ano makuru umukuru w'urunani bafashe bige asaba abayobozi b'indero mu makomine cyangwa mu ntara gukurikira bakurikirana ko amashuri yose ari ku rugero rumwe ni nyuma y'imyidogo y'ababyeyi bavuga ko abana babo basubiye inyuma kubera bayobowe ibibazo bikorwa ku mashuri asangiye intara abashikiza amanza ngo bakwiye kuza barasabira bagiriwe n'ibyaha igihano cyo gukora ibikorwa by'iterambere bisubirira ibihano byo gufungwa bivugwa n'umushyikiranganje w'ubutungane mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane nabyo ne muraza kubitega biri ivete nije imbere nje n'amakuru muhinga bw'izimari Eric uwima imana sangwa ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isangwa mwongere ndabaha ikaze muri ano makuru ibikorwa byo kubaka isoko nini ya kijambere yahoze isoko nkuru ya Bujumbura ngo bizomara imyaka itanu iyo soko ngo ikazinjirwa mu kwezi kwa kane umwaka wa gatandatu vyashikirijwe mu nama shikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu mu cegeranyo ciyo nama Prosper Ntagwamiye umunyamanga mukuru wa leta yibutsa kico kibanza kizubakwa n'ishira mu ry'amabanki urupapuro ndangatongo rukazokwandikwa kuri leta y'u Burundi tumutegabiri inama shikiranganji mu byo yasavye hakaba harimwo ko abaserukira leta n'abaserukira iryo shirahamwe ry'amabanki boja hamwe kugira ngo bumvikane ku rupapuro rw'inzira kimwe bita mu gifaransa fede no kugena ibikorwa vyogenda birakurikirana bongere bihe ibiringo ntabanduka byo gutangura no guheza kubaka kugira ngo iryo soko ritangure gukora kuko abarundi baririndiranye igishika cinshi urwo rupapuro rw'inzira rwashyikirijwe rero rwerekana ibikogwa bizorangurwa yerekana ingene iby'uburyo bitunganijwe n'ibisabwa begwa n'ayo masezerano be n'ingene iryo soko rizoba ritunganijwe mu bijyanye n'intwaro n'ibindi inama shikiranganji imaze guca hirya no hino izo nteguro yarazemeje ariko mu byasabwe haba harimwo kwandika urupapuro ndangatongo rwa kijya kibanza ku izina rya leta y'u Burundi kwerekana neza uburinganire bwaco n'igiciro cyaryo mu gihe cyo gutera umukono ku masezerano nyezina banki imwe imwe yose yoza ku gatwe kayo gusubiramwo ayo masezerano y'umwumvikano hakajamwo ibikenewe gusa kuko ido n'ido rizoba riri mu masezerano nyezina mu masezerano azotegwa ko umukono gutomora icyo kibanza giharugwa mu mutahe leta ishizemwo ariko kikaguma ari cya leta muri iyo nama shikiranganje kandi harizwe ibijyanye n'urupapuro rw'umutsindo mu kibanza cya leta kirangiza amashuri yisumbuye iyo nama shikiranganje yasabye ko amafaranga yahora atangwa n'abanyeshuri bashaka gusubiramo ikibazo baratevye cyangwa kenshi aduzwa n'ubunyene Prosper Ntambwamiye umunyamabanga wa leta yategerezwa kuronka n'imiburiburi mirongo itanu ku ijana hateranijwe amanota yo mu ishuri ishuri mu byigwa bikorwamwo ikibazo cya leta n'ayo yaronse mu kibazo cya leta iyi nteguro ije kubihindura kugira ngo hafatirwe ku manota umunyeshuri yaronse mu kibazo cya leta gusa kuko byigaragaje ko hari amashuri cyane cyane y'abikorera ibyabo acaho amanota menshi abanyeshuri kugira ngo baronke amahirwe yo gushikana mirongo itanu ku ijana bayateranije n'ayo mu kibazo cya leta inama shikiranganji imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje mu byo yasabye hakaba harimo kuduza ayo mahera arihwa kuwuje gusubiramo icyo kibazo cya leta mu gihe yatebye cyane canke mu gihe aje kugikora kenshi tubandanize hano makuru yacu mavuga mu gisata cy'ubutungane umushikiranganje w'ubutungane avuga ko bagiye kubandanya bahimiriza abashikiriza amanza n'abacamanza kugira ngo bazoze barasabira habagiriwe n'ibyaha igihano cyo gukora ibikorwa by'iterambere bisubiramo igihano bisubirira igihano cyo gufungwa arongera akavuga ko akenshi mu bucamanza batanga ibihano by’amande ariyo mahadabu n'ibindi bihano ariko bakibagira icyo gihano cyo gukora ibikorwa by'iterambere ivyo yabishikirije kuri uyu wa kane igitega mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umviriza umushikiranganji w'ubutungane Janine n’ibizi. kenshi wasanga eh, mu bucamanza bariko bisunga cyane amande ugasanga kumbure bakoresheje ibindi bihano ariko ugasanga bibagiye cyane ibijyanye n'igihano cyo gukoresha umunyororo ibikorwa bijyanye n'iterambere ry'igihugu rero kugira ngo ubwa mbere hoho uyu muntu ahanishwe kino gihano ni uko eh, bakiri eh, kumushikiriza amanza ni uko aba yashoboye kumusabira atangira ico gihano imbere ya sentare akagisaba kujya ari arategura ibirego ashikiriza sentare akagishiramwo akagisaba akavuga yuko ico gihano arico asabiye uwo muntu ko arico yohanishwa gisubirira igifungo yari gufungwa rero biri no mwishaka rya leta biri no mu mugambi twihaye twebwe mu bushikiranganje bw'ubutungane rero turageze ku madosiye atari make nubwo ntazanye igitigiri cayo kuko twarahimirije cyane turongera turahimiriza abacamanza canke abashikiriza amanza yuko mu bihano basaba by'ukuri mu masentare boza barasaba igihano kijanye no gukoresha abanyororo iterambere ry'igihugu hakuba baguma bafunzwe mu mabohero icyo gihano ronse kikanafasha mu iterambere ry'igihugu nuko tuzohava tunahimiriza kumbure natwe tugashinga n'irindi sekeza turaba yuko koko ivyo bintu vyoja mu bacamanza intango migoye ariko twibaza yuko mu minsi iza kizoheza kikagenda neza isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itatu muri sitidiyo za radiyo isanganiro amakuru twabateguriye arabandanya tukaba tugomba tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'indero abayobozi b'indero mu makomine canke mu ntara ngo babwirizwa gukurikirana ko amashuri yose ari ku rugero rumwe mu bijyanye n'inyigisho ivyo ngo byofasha mu gutora ibibazo bikorwa ku basangiye amakomine Maître Jean Samandari umukuru na nibafashe bige yabishikirije kuri uyu wa gatanu inyuma yaho bamwe mu babyeyi bavuga ko abana babo basubiye inyuma mu bumenyi barabye amanota baronse mu bibazo bakoze abasangiye amakomine umukuru w'unani bafashe bige avuga ko ahanini byavuye ko hari ibibazo byatowe n'abanyeshuri abatarabyiga abyiga akaba yakuye kuri telefone na ridi gahimbare bwa mbere ho ni uko iyo ndinganizo ibasha gusanga abantu batari biteguye neza ubwa kabiri ni uko mushobora gusanga nk'abana ku ishuri rinaka bari mu karere kamwe icigwa kanaka baronse nk'umwigisha batevye dufate nk'akarorero namba ari nko mu gice cya kabiri hategerezwa mu cigwa kanaka kuba hizwe capitire nka zitanu ugasanga rero nko kuri ishuri kanaka baratevye gatoya kubera imvo bafatiye ku manota baronka ku ijana byaba bivangaho nyine ku kudatunganya neza ibibazo mbega iyo ndinganizo mubona ikwiye kubandanya gutyo twarabyumvise nka mu mashuri amwe amwe usanga abana bari bafite amanota meza ariko bakaba basubiye inyuma nako gahazo rero mvumbura ababijejwe bose kwicara karaba ingenerwa ukosoho kugira ngo indero y'abana bacu ibandanye itera imbere mubona hoko iki kugira ngo ubumenyi bw'abanyeshuri butere imbere icyo kugwa twibaza yuko tufasha kugira ngo ibi bibazo bitowe muri rezo bizogene neza nuko abayobozi b'indero haba mu makomine canke mu ntara bategerezwa gukurikirana amashuri kugira ngo barabe yuko amashuri yose ari ku rugero rumwe bijyanye n'inyigisho ko atashuri icigwa kikiri inyuma abandi bari imbere kuko mu gutora icyo kibazo bagaca bamenya ati rero namba amashuri yose atari ku rugero rumwe muca yuko n'ibibazo botora baca bategezwa gutora bafatiye urugero bose bari kugira ngo ntibazohave batora icigwa batari tubandaniriza n'amakuru yacu bivugwa mu gisata cy'ubworozi bamwe mu banyagihugu mu gisagara cya kirundo batunze imbwa basaba ko inshanco z'indwara y'ibisazi by'imbwa bozironswa ku buntu baherutse kuribwa n'imbwa zisara mirongo ine n'umunani bakaba ari abo muri komine ya kirundo amashirahamwe yo kuziganya no kugurana naho bikiyemo abahunguka abatejuru zabo n'abasangwa ari mu bituma abakenyezi bahunguka bikenura Justine Mukankuranga n'umukenyezi wo muri komine Busoni intara ya Kirundo yahungutse arongoye ishirahamwe rigizwe n'abakenyezi 25 avuga ko rimufasha kwiteza imbere no kunwana nabo yasanze mu kibano ariko hagasaba ko abahungutse bo kubakirwa amazu bemerewe n'ishirahamwe HCR bakanaronswa n'ibitungwa bibaho umwavu Jean Kabaka umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe iby'imibano muri Rusoni avuga ko abahunguka babafashisha ibiti byo gusakara inkuru twatohorejwe na Ahmed Mutore duterateranye ibihumbi bitatu n'atanu bitatu n'atanu duforome ibihumbi mirongo irindwi na bitanu tugura ibi amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana niyo bamwe mu bakenyezi bahungutse bikora ko kugira biteze imbere Justine Mukankuranga ni umukenyezi ari mu myaka irenga mirongo ine aheruka guhunguka ava mu ikambi y'impunzi y'imahama mu gihugu cy'u Rwanda asanzwe ari mu ishyirahamwe ririmo abakenyezi mirongo ibiri na batanu ikintu kiduteza imbere twari tworoye ariko ubu nacyo dufise tworoye ari nacyo gituma naho nyine ngo tuvugira mu mashyirahamwe bakaduha utuntu tukorora muri hasere twebwe bari baratwe twemereye yuko bazatwubakira amazu bazoduha amabati baratwemerera ko bazodufasha igice cya kabiri ntacyo twabonye hanyuma mukaba mwatuvugira kugira ngo batwubakire jean kabaka umuhanuzi wa musitanteri ajejwe imibano muri busoni amenyesha ko mu byo bihutiye gufasha abo bahunguka kwabaye kubahimiriza ngo baje mu mashyirahamwe yo kwiyungunganya bongera bahimirizwa ugukoresha neza impamba batekeregwa iyo bahungutse kubera ko mu buryo batekerera babaha amahema kenshi tuca tubafashisha ibiti byo kugira ngo bubake bashobore gushira ko ajya amahema keshi turakunda guhimiriza yuko mwakaya kantu bakunda kubatekera cyane cyane dufaranga ashobora kuraba nk'igitungwa gito gito bakaba baragura ko akimuhana akazi imvura ihise e, nibaza yuko tuzoguma tukivugana nabo dufashanya mu guteza imbere komine kandi hariho amashyirahamwe dufashanya mu by'uburimyi n'ubworozi byumvikana yuko bishobora kuzoca bigiramo ibiharuro by'abahungutse muri busoni byo gushyika mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka byashikirijwe mu nama nganje yakoranye ku munsi wa gatatu mwabikurikiye muri ano makuru umukuru runani bafashe bige asaba abayobozi b'indero mu makomine canke mu ntara gukurikirana ko abanye ry'ishure bose bari ku rugero rumwe ni nyuma y'imyidogo y'ababyeyi bavuga ko abana babo basubiye inyuma kubera bayobewe ibibazo bikorwa mu mashuri asangiye ikomine abashikiriza amanza ngo bakwiye kuza barasabira abagiriwe n'ibyaha